ไ่นี้ที่ได้บำเพ็ญภาวนาเป็นลำดับที่โตมาจาก การบำเพ็ญศาสนากิจกิจในเบื้องต้นคือตั้งใจบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมงคลปูชาใจปูชนียานังเอตัมมังกันมุตตมังเป็นมงคลนังสูงสุดทำให้ผู้ที่มาบูชาเจริญโดยอายุอายุยืนนาน ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมขั้นต้นแสดงออกด้วย คุณธรรมคือสตาเช่นอามิตรจึงดอกไม้เป็นอามิตรสมบูชา และการปฏิบัติบูชา คือความเลื่อมใสแห่งใจโดยการกราบระลึกเอาคุณความดี ที่พระภูมิภาคทรงบำเพ็ญเสียสงไขเสนมากับ กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นกับกับเราตันทั้งหลาย นับว่าเป็นผู้มีโชคดีทันสมัยที่พระพุทธเจ้า เรายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ทำคำสั่งสอนยังปรากฏโดยการปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท กินภิกษุบริษัทบาศกบาริกา ที่ทุกท่านรวมกัน สร้างสถานที่ให้เป็นสถานที่ประพฤติธรรม ได้รวมกันบำเพ็ญกองการกุศลกินเหตุขึ้นบางการ ซึ่งเป็นธรรมดา ที่เราเคยผ่านทางสายตามาถึงเราคนคนเกิดคนเกิดใหม่ๆก็ทำมงคลเรียกว่าตัดผมไฟบ้างนี่แหละทำมงคล คือการเป็นการตายก็ได้นิมนต์พระ สวด เพื่อทำวิญญาณ ของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั้น ให้เข้าใจในธรรมเขาได้ปฏิญทีิวิญญาณ ได้สดับรับฟังธรรมะแล้ว เขาจะได้ตัดอะไร ในสังขารถึงเป็นไปตามใจรักตามความเป็นจริงเขาจะสามัญลักษณะเหมือนกันหมด มีความเกิดขึ้น มีความตั้งอยู่ ผู้ที่มีบารมีมีบุญมาก อยู่ไว้นาน หลายสิบปีถึงร้อยปีก็มีหรือกว่าก็มีนี่เรียกความตั้งอยู่ มันเป็นรูปธรรม ในเวลาตั้งอยู่มันเปลี่ยนไป ก็เปลี่ยนไปทีนิดทีละหน่อยความสึกหลอ ของร่างกายที่เราใช้งานมันเป็นไปธรรมดาของรูปธรรม ในความเปลี่ยนไปอันนั้นนะท่านอนิจจตาถึงเป็นธรรมะ แต่เราน้อมเข้ามาจะเกิดปัญญาความฉลาดแต่เรามีโอกาสก็ได้บำเพ็ญความดีทิ่โอกาสที่นี่มีโอกาสที่จะทำความดี ความดีให้แก่ผู้ที่ล่วงล่วงรับไปด้วย ผลแห่งความดีก็ย้อนสะท้อนมหาตนด้วย เป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ ในกายธาตุทุกส่วนไม่ทำมานแล้ว เป็นอาเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้ จึงสลายเราท่านทั้งหลายเข้าเทวตาย ภาษาธรรมะท่านะเพรณะธรรมังคือธรรมมีความแตกเป็นธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นธรรมรูปปกายเป็นนังแตกไปแล้วแต่วิญญาณธาตุไปทำมีิสัยของกฎแห่งความดีและความชั่ว ผู้ที่ทำบุญกุศลไว้มาก ไปสู่พบใหม่ ไปสู่พบที่ดีเคยเป็นตนที่วิญญาณอย่างต่ำก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ย การถึงสมมติเวียนไหวอยู่ในวัตฏะภาษาศาสนา บุคคลที่ยังท่องเที่ยวไปในวัดตา ต้องสร้างบุญเหมือนทางโลกเราสวยงาทรัพย์อย่างนี้ญาติโยมทุกท่านคงเข้าใจ เพราะได้ผ่านการศึกษาทางสายตาบ้างได้ผ่านด้วยการฟังบ้าง ถึงเวทล้อมต่าง ๆความเจริญทางด้านรูปวัตถุทางด้านวิชาการ แม้ในทางศาสนาก็จเจริญก้าวหน้า เพราะ ผู้ได้ศึกษาแล้ว พิจารณาเห็นว่าเป็นความจำเป็น ของชีวิตที่คนเรายังเป็นอยู่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมพระพุทธเจ้าตรปัจจัย กิน จีวรปัจจัย เช่นจีวรเครื่องนุ่งเครื่องอมเครื่องปกปิดสารีรากิจอันเป็นของน่าเกลียดคือป้องกันความละอาย หรือป้องกันสิ่งของไม่ดีที่ดังไหลออกจากกายดังไหลออกทั่วระดับางกาย เมื่อเราได้ศึกษาก็จะมีสติปัญญาขึ้นมาบางต้องต้องต้องไปหาทรัพย์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมที่อยู่ที่อาศัยก็เสนาสนะ ยูกยาบาทาหลายอย่างเครื่องประกอบของชีวิตฉะนั้นผู้สร้างความดีไว้เครื่องประกอบทุกอย่างสมบูรณ์ถึงเราพิจารณาเห็น้สมบูรณ์ยิ่งผู้จะต้องละโลกนี้ไปสู่โลกหน้า ผู้ดำรงทรงพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา ให้แสวงหาสเสบียงเลี้ยงตนในอนาคต ในพบต่อต่อไปท่านจึงตัดในสร้างกุศลกรรมกุศลคือความฉลาดแห่งจิต ในหลักศาสนาท่านสอนว่าสัพพะปัสสะอาการนัง ไม่ทำความชั่วกุศลสู้วสัมยังกุศลให้ถึงพร้อมคือความฉลาดความฉลาดในทางโลกีผู้มีสติปัญญาดี ในทางโลกก็เรียบัณฑิต ในทางธรรมก็เป็นบัณฑิตอย่างภาษาบาลีบัณฑิตโต ทางโลกปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ ในทางศาสนาก็เรียบัณฑิตโต บัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรม คือความขยันเป็นคุณธรรมมันสำคัญกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ที่ไหนต้องมีคุณธรรมคือความความขยันมันเกี่ยวเนื่องกับรูปกายอย่างนี้ ที่เราต้องบริหารกาย ถึงอย่างไรก็ต้องบริหารกาย ให้ร่างกายนี้ดำรงทรงอยู่ได้ เกี่ยวกับบริหารกาย การบริหารกายก็คือหลักธรรมะท่าอุทานะคือความขยัน ในกิจกรรมที่ต้องทำประจำวันเกี่ยวกับบริหารกาย อารักษสมตารักษาชีวิตนี้ เหมือนเรามีมุน บุญนั้นทำสันตติสืบต่อของรูปากาย แต่ร่างกายนี้ไม่มีสันตติสืบต่อร่างกายนี้ก็ต้องแตกสลาย ท่านถึงสอนแม่ประมาท ประมาณโดมัทุโดประดังความประมาท ข็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ คือชีวิตของเรานี่ไม่มีลมหายใจท่านถึงตัดไม่มีอะไรกับต้นไม้ อย่างที่เรามาได้บำเพ็ญบุญตามศาสนาพีทีเห็นตัวมาเคารพ ต่อสรีระของคุณโยมชอบก็ดีด้วยบิกดำดอกไม้ก็ดี ด้วยการบำเพ็ญทาน โอกาสก็ถวายอาหารบ้าง ก็ดี รักษาศีลเพื่อเป็นการอุทิศศีลเป็นการป้องกันอันตราย โดยประการทั้งปวง ศีลก็จะนำดวงใจของผู้ที่ร่วง รับไปนั้นไปสู่สุคติหรือแผ่เมตตา ให้ดวงใจของท่านมีปัญญา มองเห็นความเป็นไปในอนาคต มองเห็นทางแห่งความปลอดภัยของชีวิตที่ไปสู่พบใหม่ โดยอาศัยธรรมะธรรมโมปฏิโป ธรรมะเป็นสองเป็นเครื่องสองดวงใจ ที่ว่าทุกท่านเป็นกัญญาณกัญญาณามิตร ที่ทาง ที่ทางบรรเทาทุกข์เหมือนกันว่าบางที ถ้านึกไม่ตันก็ชี้บอก ดวงประทีปคือบุญไปส่งดวงใจไปสู่สุคติ ไปสู่พบใหม่ คือความเกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าตรัสจุตูปตยานุกัตูตีเลกุลเป็นหลักธรรมะเป็นสัจธรรม เป็นธรรมคือความเป็นจริงปรากฏ ฉะนั้นเท่าไปที่เราจะทำบุญคือภาวนาม่คือการฝึกจิต จิตนี้เป็นธรรมชาติ ที่ฝึกได้ท่านว่าอย่างนั้น คือทำจิตของเราไม่มีสติ หลักธรรมะคือสติเอาสติผูกจิตไว้ใหอยู่กับลมหายใจ หายใจที่ประลมลมธาตุลมที่ประกอบ ทั้งสี่ธาตุที่ยังสมัคคีกันอยู่ท่านสอนให้เรารู้ลมหายใจ แต่จิตมันยิงแน่วแน่อยู่กับลมหายใจ ใจเราก็ฉลาดตัวปัญญามันเกิดขึ้น ในโพชฌงค์ พระพุทธองค์ตรัสให้พิจูเจริญ เป็นเป็นยารักษาโรคปิญญายาโคโซปะกวาภาวีตาบาบุริกาตาอภิสติสัมบุตรงอันถาคตตัดแล้วนี้จเจริญในมาก ภาวิตาแปลว่าทำให้มันเป็น ก็ไม่เป็นในที่นี่เป็นในรูปธรรมภายในดวงใจตาสติควบคุมจิตใะอยู่กับลมหายใจ มีองค์ภาวนาคือพุทโธพุทโธนี่แปลว่ารู้รู้ลมหายใจ ท่านยังตัดในสูงขึ้นไปอีก เรียกว่าตรึกวิตกตรึกอยู่กับลมหายใจครับลมหายใจนี่สำคัญทำไมรูปประคันนี่สบายปกติ เมื่อจิตเมื่อกายสบายแล้วจิตที่มีธรรมะคือสติ คุมจิตอยู่กับลมมีพุโทโธคือรู้จิตก็สบายครับ จิตกับกายเป็นสหายซึ่งกันและกัน นายจิต เห็นว่านายสบายกายสบาย เบาสบายใจนายก็สบาย จึงต้อยตีต้อยอาศัย ใจเราอาศัยกายใจมีญาณขึ้นมาเรื่องวิจารณ์พิจารณาครับสองตัวปัญญา อาปิญญายะ รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของรูปขันที่เป็นมาจำโบทายะรู้รัสรู้รู้าม รู้ธาตุไฟรู้ธาตุธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำรู้อากาศธาตุช่อง ว่าง เดินทั่วสารพางกายที่กาย สบาย วิญญาณธาตุประสาททางตาดี ที่มี ธรรมะ คือสติสัมโพชงเมื่อเดินตรึกตรองปีติคือความเบากจจิต รู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปปากายเนี่ยที่จิตเราอาศัยรูปปากายอย่างนี้ได้มาด้วยบุญครับ บุญเนี่ยสร้างรูปากาย จิตเราจึงอาศัยกายเมื่อเราสร้างบันเดือน เราอาศัยบันเดือน ป้องกันอันตรายนานาประการ คิดที่เราอาศัยกายนี้ก็เหมือนกัน เข้าใจในกาย รู้ลึกข้งไป ในพบคนก่อนแต่นี้ต้องทำให้เกิดความชำนาญเกิดจิตสังกายจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เดินจนชำนาญวัดสีความชำนาญขององค์แห่งปัญญา